الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أما بعد birinchi mabda qiroatimizning ikkinchi darsimizdan davom ettiramiz ikkinchi darsimiz aynal hibru deb boshlanadi ad darsus tani biz ad darsul avvaluda aytgan qoidamiz takrorlamaymiz ya'ni mubtado qilib xabarni hazm qilsak ham bo'ladi xabar qilib mubtadosini hazm qilsak ham bo'ladi hamma to oxirgi darsgacha xuddi shunday ketadi أين الحبر أين خبر مقدم الحبر مبتدأ مؤخر bir marta ayna haqida ma'lumotni aytamiz birinchi darsda ko'p takrorlaganimiz uchun bu darsda bir martaga kifoyalanamiz inshaalloh ayna ismi istifom mabniyun alal fathi fathaga mabni qilingan fi mahalli nasbi nasb o'rnida turibdi chunki mafuni fih bo'lganligi uchun dorfu makan aynalar doimo zarf makonni bildiradi mutaalliqun bi mahzufin hazf qilingan narsasiga bog'lanib turadi xabar muqaddamun li mubtadain muaxarin keyingi mubtadoga xabar muqaddam bo'ldi al hibru mubtadoi muaxar al hibru ismun marfuun raf qilingan ism alamat ad addommu Rafni alomati nima desa zamma nima uchun zamma gohida alomat rafihi al alifu ham kelishi mumkin tasniyalarda al hibroni desak agar unda raf alomati alif keladi jamlarda misol muslimuna kelsa aynal muslimuna desak misol uni raf alomati vov deyishi ham mumkin shuning uchun bunda alomat rafihi addomi biz hozir faqat zamma zamma deyapmiz gohida o'zgarib ham turadi shuning uchun hozir bu yerda zammaligini takror aytdik ayna maqadu tilmizi shogirdning partasi qayerda ayna xabar muqaddam takrorlamaymiz uni maqodu tilmiziy mana bu yerda yangi qoida keldi maqodu tilmiziy ikkita ism bir biriga qo'shilyapti birinchisi qo'shiluvchilarni mudof deyiladi ikkinchisi mudofan ilih deyiladi demak ikkalasini qo'shmasini izofa deyiladi izofa degani ikkalasini qo'shmasi izofa deb ikki ism o'rtasida jar harfning ta'til qilinishi bilan o'zaro nisbat berilishiga aytiladi ikkita ism muzof muzof maqadu at tilmizi ikkita ism ular o'rtasida jar harflarining birontasi taqdir qilinadi jar harflari taqdir qilinadi qaysiga muzofan ilayga mana shu taqdir qilingani e'tibori bilan o'rtasida nisbati berilib turiladi misol at tilmizu maqadu degan bo'lsak at tilmiziyga taqdir qilinayotgan jar harflar uchta bo'ladi mim lom fi doim muzofan ilayga yo mimni taqdir qilamiz yoki lomni yoki fini shu uchalasidan bittasini ko'taradi mana bu yerda ko'ramiz minni taqdir qilsak qoidamizga to'g'ri kelmaydi ma'noga to'g'ri kelmaydi maqadun minat tilmizi desak shogirddan bo'lgan parta muvofiq emas fini qo'ysak ham muvofiq emas maqadun fit tilmizi shogirddagi parta bu ham ko'tarmaydi lomni qo'ysa ko'taradi maqadun lit tilmizi shogird uchun bo'lgan parta shogirdning partasi demak harfni jar harfining taqdir qilinishligi 3 ta bo'lar ekan 3 tadan bittasi tushgan vaqtida muzoffan ilay nima uchun kasra bo'ladi deyilsa o'sha taqdirdagi jar kasra qilyapti deymiz maqadu tilmizida asl maqad qilayotgani yo'q jar tilmiziga taqdir qilingan lom kasra qiluvchi jor qiluvchi tilmizni kasra qilyapti shuning uchun at tilmizi kasra deb o'qiladi doim ammo maqad muzofchi muzof o'rniga qarab raf nasib jar bo'lib ketaveradi agar mubtado yoki xabar bo'lsa yoki foillar bo'lsa raf o'qilaveradi maful bo'lsa nasib agar majrur bilan kelsa kasra o'qilaveradi muzof o'zgarib turadi muzofan ilah o'zgarmaydi uning sababi nima desa jor harflardan biri taqdir qilinadi taqdirda bor deyiladi hada maktabul muallimi navbatda hada maktabul muallimi hada mubtado maktabul muallimi xabari demak maktabul muallimi ham maqadu tilmizning aynan o'zi maktabu muzof al muallimi muzofan ilayh bu yerda lom mim fiylardan taqdir qilib ko'rsak bunda ham lomni ko'taradi memni ko'tarmaydi maktabun minal muallimi desak ma'no tushmaydi muallimdan bo'lgan stol desak bo'lmaydi maktabun fil muallimi desak ham bo'lmaydi muallimdagi stol maktabun lil muallimi muallim uchun bo'lgan stol desak ma'noni ko'taradi demak shunday o'rinda al muallimini izofai lomiya deyiladi izofai fiya izofai mimiya izofai lomiya shunda zofe lomiga keldi maktabun lil muallimi xudil varaqa xuz fil amr mabniyun ala sukun fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta biz avval darsda aytib o'tgandik al varaqa mafulun bi mansubun alomat nasbihi al fathu demak varaqa mafulun bi bo'ldi va nasb bo'ldi nasbni alomati nima desa fatha nima uchun fatha biz doim fatha deyapmiz shuni takrorlash shartmi desa yo'q bu gohida boshqa harf ham kelishi mumkin gohida nasb alomati yo kelishi mumkin tasniyalarda varaqayni bo'lishi mumkin yoki jamlarda yo turishi mumkin jamda ham misol musliminaga o'xshagan yo ham turishi mumkin shuning uchun nasb alomati nima deyilsa nasb alomati yo fatha yoki yoga o'xshagan narsalar bo'ladi hotil qalama qalamni keltir qalamni ber hoti ismi fil amr mabniyun alal kasri kasraga mabni qilingan bima'no atini foiluhu damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta anti antum al qalamu maf'ulun bih mansubun alamati nasbihi al fathu ma hadha ma اسم istifham mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in خبر muqaddamun demak mo ism istifom bo'ldi sokinga mabni qilindi mahalda raf deyildi xabar muqaddam bo'lgani uchun va o'zi xabar muqaddam hada mubtada muahhar kursiyun kursiyun ham hazb bo'lgan mubtadoga xabar bo'ldi ya'ni kursiyun xabarun li mahzufin mubtadain taqdiruhu hada bu ham mubtadoni hazb bo'lishligi joizlikka muvofiqdir ya'ni vojiblikka muvofiq emas Aynal mimhatu. Ayna xabar muqaddam, al mimhatu mubtadai muakhar. Huna bu yerda. Uchig'ish qayerda? Bu yerda. Huna. Huna ham mabniyun ala sukun. Chunki hunadagi alif turibdi, bu ham mabniyun ala sukun. Fi mahalli nasbin nasb o'rinda turibdi. Nima uchun? Chunki zarf bu ham. Maf'ulun fi. Fi mahalli nasbin mutaalliqun bi mahzufin bu ham hazb bo'lgan narsaga mutaalliq bo'lib turibdi koinunga bo'lsin mavjudunga bo'lsin mutaalliqun bi mahzufin xabarun deymiz endi aytamiz xabarun bi mahzufin mubtadain taqdiruhu al mimhatu deymiz tushunarlimi huna demak yana bir aytib o'taman huna mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin mutaalliqu bi mahzufin xabarun بمحذوف مبتدا تقديره الممحة bo'ladi. faridun yaqra'u darsi farid darsni o'qiyapti faridun mubtado yaqra'u darsa xabari mubtado doimo mubtado va xabar biz bir eslatib o'tamiz doimo raf bo'lib keladi mubtado ham raf bo'ladi xabari ham raf keladi yana bitta eslatma bor mubtado doimo mufrat kalima deyiladi esimizda chiqarmaslik mubtado doimo mufrat kalima deyiladi xabar mufrat ham jumla jumla ismiyaga ham jumla fe'liyaga ham bo'linadi lekin mubtado mufrat kalima deyiladi gohida mubtado cho'zilib ko'p kalimalar kelishi mumkin misol la ilaha illalloh ma yaquluhul mu'minu desak la ilaha illalloh mo'min aytadigan narsa desak yoki la ilaha illalloh ahsanu ma yaqulul mu'minun desak la ilaha illalloh mo'min aytayotgan narsani eng yaxshisi bu yerda la ilaha illalloh kalimasi jam bo'lib kelyapti la ilaha illalloh bitta kalimadan emas bu ko'p kalimalar kelyapti mubtado bo'lyapti lekin la ilaha illalloh jumlasi mubtado jumlasi xabar bo'lyapti mana bu yerda mubtado jumla bo'lib keldiku deyilsa nahushunos ulamolar aytganlarki baribir mubtado jumla bo'lib kelgani bilan mana shu jumla mufrat kalimasi e'tiborida turadi deydi qachonki mubtado qancha jumlalar bilan kelsa ham hammasi yig'ilib bitta mufrat kalima deb turilaveradi yaqrau darsa yaqrau fil mudoriun marfuun biddomati zohirati ala oxirihi bu ham yaqrau fe'limiz muzori bo'ldi marfuun bo'ldi biddommati zohirati zohir bo'lib turgan zamma bilan ala oxirihi oxirida foiluhu domirun mustatirun fihi javazan buni foyli zamir mustatir bo'ladi unda joizga binoan vujuban emas nima uchun chunki bu g'oyibdan keldi taqdiruhu huwa qanday qilib joiz aynan huvani aytmasak bo'lmaydi demasdan huva aytsak ham bo'ladi aytmasak ham bo'ladi deyishimiz faridun yaqrau ahuhu darsa deyishim mumkinda shunda ahuhu deyorsak uni foyli yaqroni foyli ahuhu bo'lib qoladimi demak huva degan narsani qo'yishlik vojib emas bizga joizlikni ko'taradi ad mafulun bi mafrum bo'ldi nasb bo'ldi nasb alomati fatha hatil mimhoti o'chirg'ichni keltir yana hati ismi fil amir mabnun alal kasri bimana atini foiluhu damir mustatirun fihi wujuban buyurdi. taqdiruhu anta anti antum al mimhota mafulun bi. mafulun bi nasb bo'ldi mansubun alomat nasbihi al fatha al fathatu zohira yoki al fathu xotil mistara chizg'ichni ber Hoti ham ismi fil amr bo'ldi. Al-mistarat maf'ulun bih. Ma hada xabar muqaddam, mubtadoi muakhar. Biz takror etdik avvalgilarda ham. Hada kitabun. Bu kitobdir. Hada mubtado, kitabun xabari. At-tilmizu yaqra'u darsa. Shogird darsni o'qiyapti. At-tilmizu mubtado, yaqra'u darsa xabari. Demak, yaqra'u fe'l muzori marfu'un بالضمة الظاهرة على آخره fayluhu damir mustatirun fihi cevazan hani bu ham g'oyib kelgani uchun taqdiruhu huwa addarsa maf'ulun bih al muallimu yaktubu muallim yozyapti al muallimu mubtado yaktubu xabari bu ham tushunarli takror o'tdi bu ayna al muallimu ayna xabar muqaddam ism istifom al muallimu mubtadoi muaxxar fil fasli mana bu yerda jar harfi keldi endi fil fasli fi nima fi harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al fi fiimiz harf jardir mabniyun ala sukun fi dagi yo turibdi mana shu yoga mabni qilingan la mahalla lahu min al irob bunda ham i'robdan nasiba yo'q i'robdan nasiba yo'q degani biz avvalgi darsda aytgandik hazadagi ha hada i'robda na rafni oldi na nasib na jar hech qanday bunga irobda nasibasi yo'q edi fi ham xuddi shunday figa rafni ham berib bo'lmaydi nasib jarlarni ham berib bo'lmaydi o'zi jar qiluvchi harf al fasli majrurun alomatu jarrihi al kasru al fasl majrur bo'ldi jar alomati kasra bo'ldi jorun va majrurun mutalliquhu bi mahzufin jor majrur bo'ldi mutalligi mahzufga hazb qilingan narsaga bo'ldi xabarun bimahzufin mubtadain taqdiruhu al muallimu bilan bu ham xabar bo'ldi hazb bo'lgan mubtadoga u mubtado taqdiri al muallimu edi aynal muallimu esa al muallimu fil fasli fil fasli jor majrur mubtalig'i hazbga dedik hazbga deyilganda doim tushunaylikki kona koinun vujida mavjudun yujadu istaqarra agar fe'lga desa kona yujadu istaqarra ismga desa koinun mavjudun mana shu lafzlar ishlatiladi mutloq umum olganda mana shu lafzlar ishlatiladi ko'pincha bu umumga bu ammo xos kelib qolsa unda xosni o'ziga mutaalliqi bo'lishligi shart misol ayna tatabu qayerga ketyapsan desa ilal madrasati desa bir kishi ilal madrasati albatta shu yerga adhabu kalimasini xos bo'lganligi uchun azhabini keltirishimiz shart unda u umum emas unda agar umum bo'lgandachi umum bo'lganda kona ketaveradi lekin xos bo'lganda avvalgi holatga qarab o'sha fe'lni o'zini muxotabini yoki mutakallimni keltiraveradi ayna tilmizu ayna xabar muqaddam at tilmizu mubtadai muahhar fil madrasati mana bu ham yuqorida fi aytganmiz fi kalimamiz harfi jar mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al irob hech qanday irobda nasiba yo'q bunga lekin al madrasatini majrur qilyapti al madrasati majrurun alomati jarrihi al kasru kasra bo'ldi buning alomati bu ham mutaliqun bi mahzufin hazbga mutaalliq bo'ldi va nima bo'ldi keyin xabarun bi mahzufin mubtadoin taqdiruhu at tilmizu bo'ladi tilmiz degan mubtadoga xabar bo'ldi Usmonu yaqra'u darsa fil fasli. Usmon darsni sinfda o'qiyapti. Mana bu yerda yana bitta yangi qoida keldi. Usmonu g'oyru munsarif degan qoida keldi. G'oyru munsarif degani sarfdan man qildi. Mamnu minas sarf yoki g'oyru munsarif deyiladi. To'liq tuslanishdan man qilib qo'yadi. G'oyru munsariflarning o'ziga yarasha qoidasi bor. G'oyru munsariflar qachon kelsa, biz uni tanvinsiz o'qiymiz va kasra bermasdan o'qiymiz. Qoidasi shu. g'or musarriflar tanvinni qabul qilmaydi usmanu deyilsa usmanun deyilmaydi usmonan deyilmaydi usmonu usmana va kasrani ham qabul qilmaydi usmani deyilmaydi yoki usmanin ham deyilmaydi agar kasra oldida jor qiluvchi harflar kelib qolsa taqdirda kasra deyiladida usmana fi usmana deyiladi marartu bi usmana deyiladi demak jar va nasf holatida fatha bilan o'qiladi raf holatida raflicha o'qiladi va tanvinni qabul qilmaydi buning sifatlari shu uning g'ormunsarif bo'lishi uchun bir qancha alomatlari bor ulamolar uni o'n ikkita o'n uchtadan to'qqiztaga cheklaganlari ham bor to'qqizta narsaga cheklaydida to'qqizta narsada ikkita alomat topilsa g'ormunsarif bo'lib qoladi deydi to'qqizta qoidasi bor shu qoidalardan bittasi hozir bizga tegishli bo'lgan narsa usmanu usmanu usmon deganda birinchi bo'lib atol ism bo'lishi kerak ikkinchi bo'lib ikkinchi sharti oxiriga alif va nun qo'shib qolish kerak shunda usmonu g'or musarfga aylanib qoladi sifat bo'lsa sifatga g'or musarf o'qilmaydi atol ism bo'lishi kerak nimanidir sifati bo'lsada oxiriga alif nun kelib qolsa u g'or musarf o'qilmaydi albatta usmon degan kalima kimgadir ism qilib qo'yilgan bo'lishi kerak agar usmon degan kalima hech kimga ism emas o'rtada faqat odamlar bilish uchun aytiladigan usmon bo'lsa unda ham g'or musarifdan chiqib ketadi usmonun deb aytaveramiz mutloq aytsak lekin bir kishiga ism qilib qo'yilgan bo'lsa shu odamga xitob qilsa yoki shuni chaqiradigan bo'lsa shunga dalolat qiladigan narsalar bo'lsa unda oxirida alif va nun keldimi birinchi sharti usmonni atoqli ism bo'lishi kerak ikkinchi shart alif va nun keldimi demak shu vaqtida biz uni g'urmun sarf qilib o'qiymiz bu to'qqizta qoidasidan bittasi bu usmon ismlarga misol yana o'xshashlar shabon misol bir odamga shabon deb ism qo'ydik oxirida alif manun ziyoda keldimi yoki ramadon ramazondan oxirida bir odamga ramazon ism qo'yildi yoki marvon yoki adnon yo salmon imron misol yoki g'atafon kimnidir bir qabilasiga atab qo'yildi atoqli qilib qo'yildi qabilaga va g'atafon bo'lib oxirida alif va nun ziyoda bo'lib qoldi imrondam ol alif va nun ziyoda bo'ldi mana shunday o'rinlarda g'oru bo'lib o'qiladi yana bizni fahmimizga ozroq yaqinlashish uchun to'qqizta qoida dedik to'qqiztadan bittasi hozir bu yana ba'zisini aytib o'tishimiz mumkin misol vazn afala vaznda kelib shuni bir odamga ism qilib qo'ysa ham g'o'r musarif bo'lib qoladi afala vaznida bo'lishi kerak afala vaznida misol ahmada ahmad bir odamga afala vaznida ahmada deb ism qilib qo'yilsa afala vaznida kelgani uchun ikkita narsa jamlandi bu ham g'or munsarifga aylanib qoladi bir odamga ahsana desak afala vaznimi bu ham g'or munsarif bo'lib qoladi mana shunday to'qqizta qoidasi bor bizga hozir darsimizda kerak bo'lgan narsa usmanu Yaqa darsa fil fasli bu yuqorida o'tildi yaqrov fil addarsa maful bi fil fasli jori majur mutalig'i yaqrovga ayna abdulloh abdulloh qayerda ayna xabar muqaddam abdulloh mubtadoi muahhar mana bu yerda abdulloh muzof muzofanli bo'ldi bunda ham biz qarasak qaysini ko'taradi mennimi lomnimi finimi qarasak lomni ko'taradi abdun lillahi bo'lgan ollohni quli bu olloh uchun bo'lgan qul bo'lgan Shuning uchun izofai lomiya deyiladi. Fil fasli yaktubu. Fil fasli jor majrur mutalig'i yaktubu. Yaktubu Abdullohni xabari bo'ladi. Yaktubu jumla fe'liya xabarun bo'ladi. Li mahzufin mubtada'in taqdiruhu Abdulloh bo'ladi. Bu yaktubu degani jumla fe'liya bo'ldi. Xabar bo'ldi. bu hazb bo'lgan mubtodagi u hazb bo'lgan mubtadosi abdulloh edi taqdirda aynal qalamu qalam qayerda ayna xabar muqaddam al qalamu mubtadoi muoxir biz shu yerda ikkinchi darsimizga ham yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizda uchinchi darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain